dum pastor ceter as oves numerat, ovis nigra in magna silva, ubi via nulla est, errat. Ovis, quae iam procula pastore ceter isque ovi bus abest, neque caelum neque solem supra se videt. Sub arboribus sol non lucet, ovis nigra in umbra est. Ubi est lupus. Non procula abest. Ovis vestigia lupi in terra videt, sed lupum ipsum non videt. Itaque ovis lupum non timet. Parva ovis sine timore inter arbores errat. Lupus autem propria ovem est. Pastor et canis procul abea sunt. Lupus, qui cibum non abet, per silva merrat. Lupus in silva cibum querit, dum pastor et canis ovem nigram quaerunt. Mercurius imperia deorum ad homines portat. Is enim nuncius deorum est.